Aê! fuzil pro alto com os moleque chegou. E as bandidas de longe ganhando a cena. Bode guardado dentro do chavado. Que se elas quer lançar, nós buscar não tem problema, vai, vai. Fuzil pro alto com os moleque chegou. E as bandidas de longe ganhando a cena. Bode guardado dentro do chavado. Que se elas quer lançar, nós buscar não tem problema. Que se elas que quer lançar, nós busca, não tem problema. Não tem, não tem, não tem problema. DJ Mortão, diferenciado, hein? Essa aqui é nova, hein? Uh, ah, DJ Mortão lançou. Deu é mix, é desse jeito, hein? Caralho, o beat tá ritmadão. Aê! Comprei um lança pra no doce. Tu faz um movimento, faz um movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Pega assim, ó. É só catucadão na buceta da novinha que tem o xerecão. Boca de lance bali, brasada no bailão. Ela brota sem calcinha. Toma pirocão na tua bucetinha. Toma pirocão piranha na tua bucetinha, vai. Toma pirocão na tua bucetinha toma piraca, Toma pirocão, piranha na tua buzetinha. Fuzil vai. pro alto com os moleque chegou. E as bandidas de longe ganhando a cena. de guarda. Aí, pode colocar o fuzil pro alto, hein, porra? Naqueles piques aí. Buscar não tem problema, vai, vai. Fuzil pro alto com os moleque chegou. E as bandidas de da cena. Hoje guardado dentro do chavador. Que se elas querem lançar, nós buscar não tem problema. Que se elas querem lançar, nós buscar não tem problema. Não tem, não tem, não tem problema. DJ Mortão, diferenciado, hein? Essa aqui é nova, hein? Ah, DJ Mortão lançou. Teu beat é desse jeito beat tá ritmadão, aê! Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, meu lado, eu taco nela Mandou loucão no doce, tu faz um movimento Faz um movimento e eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro